Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mustahab namozlar 461-savol. Mustahab namozlar qanday namozlar va ular qaysilar? Javob mustahab namozlar payg'ambar alayhissalom ba'zida o'qigan yoki boshqalarning o'qishiga yo'l qo'ygan ta'kidli sunnat darajasiga yetmagan namozlar bo'lib ta'kidsiz sunnat qatoridan sanaladi ular tuvandikicha birinchi tahiyatul masjid namozi ikkinchi chashkoh namozi uchinchi tajud namozi to'rtinchi tavob namozi tahiyatul masjid namozi to'rt yuz oltmish ikkinchi savol tahiyatul masjid namozi degan qandoq namoz javob tahiyatul masjid namozi masjidga salom berish degan ma'nida bo'lib qandoqli bir vaqtda qaysi bir maqsad bilan masjidga kirgan musulmon kishining namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlarning sirtidagi qaysi bir vaqtda ikki rakat tahiyatul masjid namozi o'qishi mustahabdir payg'ambar alayhissalom mundoq degan sizlar masjidga kirganinglarda ikki rakat namoz o'qimasdan o'ltirmanglar buxoriy va muslim rivoyat chashgoh namozi 463 yuz oltmish uchinchi savol chashgoh namozi degan qandoq namoz javob chashgoh quyosh to'liq chiqib bo'lgandan boshlab peshin vaqtiga 45 besh minut qog'ichilik bo'lgan vaqtlar demakdir chashgoh vaqtida eng oz deganda 2 rakat namoz o'qish mustahabdir payg'ambar alayhissalomning chashgoh namozini goyida 8 rakat goyida 6 rakat goyida 4 rakat o'qiganligi rivoyat qilingan tahajjud kecha namozi to'rt yuz oltmish to'rtinchi savol tajjud kechi namozi degan qandoq namoz javob tajjud kechida alloh taoloning toat ibodati bilan mashg'ul bo'lish deganlik bo'lib bu o'rinda kechalari o'qiladigan ixtiyoriy namoz ko'zda tutiladi farz namozlardan qolsa tajjud namozining savobi nihoyat ko'pdir payg'ambar alayhissalom kecha namozining fazilati haqida kecha namozini chang tutinglar chunki u yaxshilarning odati sizlarni parvardigoringlarga yaqinlashtiradigan gunoyinglarni yo'qqa chiqaradigan amaldir deb ko'rsatgan imom muslim rivoyat to'rt yuz oltmish beshinchi savol tajjud namozi qancha rakat va qandoq o'qiladi javob tajjud namozining ezi ikki rakat ko'pining cheki yo'q har ikki rakatda yoki to'rt rakatda bir salom beribmi o'qiladi ammo har ikki rakatda bir salom berib o'qish afzaldir 466 savol. Tahajjud namozining eng afzal vaqti qaysi? Javob. Tahajjud namozining eng afzal vaqti kechining 3dan birining oxirgisidir. Bu vaqt duolarning ijobat bo'lishi va gunohlarning mag'firat qilinishi uchun eng munosib vaqtdir. Tavob namozi. 467 savol. Tavob namozi degan qaysi namoz? Javob. kabini tavob qilgan kishilar tavobni oxirlashtirib bo'lgandan keyin oxuyduğan ikki rəkat namoz bo'lib uni o'qish mustahapdir payg'ambar alayhissalomning kabini tavob qilib bo'lgandan keyin maqomi ibrohim ibrohim alayhissalomning kabini bino qilganda ustiga dastlab turgan tosh bo'lib o'rni kabining sharq shimol tarafidagi nafs sheyshining ichida orqasiga kelib turib ikki rakat tavob namozi o'qiganligi rivoyat qilingan imom termiziy va nasai rivoyat to'rt yuz oltmish sakkizinchi savol tavob namozini maqomi ibrohimning orqasida o'qish shartmi javob tavob namozini maqomi ibrohimning orqasida turib o'qish afzal bo'lsimi uni masjidi haramning qaysi bir yerda o'qishga bo'ladi xususan haj kunlariga o'xshash odam ko'p haram qistilang'i vaqtlarda bu namozni boshqa ozodi joyda o'qish yaxshidir napli namozlar to'rt yuz oltmish to'qqizinchi savol napli degan qandoq namoz javob napla lug'atda ziyoda demakdir shariat istilohida pariz vacib yoki sunnat bo'lmagan ammo dinimizda yo'lga qo'yilgan ixtiyoriy amal ibodat demakdir nafli ibodatlarning savobi ko'pdir 470 yuz yetmishinchi savol nafli namozlar qachon o'qiladi javob nafli namozlarni kecha kunduzning namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlarning sirtida qaysi bir vaqtlarda o'qishga bo'ladi to'rt yuz yetmish birinchi savol nafli namozlar qaysilar javob Nəpli namazları intayın köp olub, tövəndə bir qancısı berilədi. Birinci təvbə namazı, ikinci istixara namazı, üçüncü hacət namazı. Təvbə namazı. 472-ci sual, təvbə namazı deyən qandaq namaz? Cavab. Təvbə namazı Allah Taala'dan məğfirət tələb qılıb oqulduğan namaz olub, bu namazın buyurulğanlığında bütün İslam ölümaları birdək ittifaqdır. Peyğəmbər əleyhissalam kimki taharətni kamil elib, 2 yoki 4 rəkat namaz oqub, Allah'tan günahlarına keçirim soraydıken, Allah onun günahlarını çok mağbirat kılıdı, deb görsetken. 473. sual. Tevbe namazı kaçan okuludu? Cevap. Tevbe namazı umumen günah sadır kığandın, ya ki bu namazını okuşunu könlüge pükkendin ki illa haman okuludu. Günah kığan kişi derhal tevbe kılışı lazım. Tevbeden keyin taharet elip şikereket namaz okuşu ve günahı için Allah'tan mağbirat dilişi uning gunoyining mag'firat qilinishiga vosita bo'ladi istixora namozi to'rt yuz yetmish to'rtinchi savol istixora namozi degan qandoq namoz javob istixora alloh taolodan yaxshilik so'rash demakdir biror ishning xayrlik bo'lib bo'lmasligi to'g'riliq alloh taolodan ma'naviy bishorat ilishni xohlagan odam ikki rakat namoz o'qib alloh taologa duo qiladi jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki payg'ambar alayhissalom bizga istihora qilishni xuddi qur'on so'ralarini o'rgatgandek o'rgatadi va shundoq deydi sizlar biror ishga otlanmoqchi bo'lsanglar ikki rakat nafli namoz o'qib bo'lib muni duoni o'qinglar اللهم inni astag'iruka bi ilmika va astaqdiruka bi qudratika va as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru va la aqdiru va ta'lamu ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إني كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاقدروا لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعشي وعاقبة أمري آجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم رديني به ترجمسي إي الله سنان cheksiz ilmingga sig'inib seningdan yaxshilik so'rayman sening qudratingga sig'inib seningdan kuch quvvat tilayman sening ulug' fazilingdan so'rayman san haqiqatan har narsaga qodirsan man ojizman san hammani bilasan man bilmayman san butun g'ayiblarni bilguchisan ey olloh mening bu ish mening dinim dunyoliqim va oxiratligim uchun hozirda va kelajakda yaxshi bo'ladiganligini bilsang uni menga taqdir qilgin va menga uni oson qilgin ondan uningda menga barkat ato qilgin agar bu ish mening dinim dunyoliqim va oxiratligim uchun hozirda va kelajakda ziyonliq bo'ladiganligini bilsang uni mendan yiroq qilgin va menimi uningdan yiroq qilgin nadili bo'lsin manga yaxshilikni nasib qilgin ondan meni uning bilan mamnun qilgin ondan alloh taolodan hojitinglarni so'ranglar buxoriy rivoyat Bu hadisning ko'rsatmasiga asosan biror ishning xayrlik bo'lib bo'lmasligi to'g'riliq Alloh taolo tarafidan ma'naviy ishorat elishni xohlagan odam ikki harakat istixora namozi o'qiydi. Istixora namozi xuddi bomdodning sunnatini o'qigandek o'qiladi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin yuqorqi duoni o'qib bo'lib Alloh taolodan hojatlarini so'raydi. 475-savol: Istixora qilgan kishi ma'naviy bishoratni qanday oladi? Javob: istihori qilgan kishining tushida bir narsa ko'rishi shart emas. Faqat istihori qilgandan keyin ko'nglining moyilligi kuchligarak bo'lgan ishni qilishga otlanib, Allohga tavakkul qilishda ziyon yo'q. Hojat namozi 476-savol. Hojat namozi degan qandoq namoz? Javob: Dunyo va oxiratga munosibatlik ehtiyoji bo'lgan kishi tahoratni komil ilib ikki rakat namoz o'qiydi. namozdan keyin Alloh taologa hamd sano va payg'ambar alayhissalomga durut aytadi. Ondan hojat duosini yoki o'zi biladigan duolarni o'qib bo'lib, hojatining amalga eshishini Allohdan so'raydi. 477-savol. Hojat namozida qaysi duoni o'qish afzal? Javob. Hojat namozida payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan buni duoni o'qish afzal. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك المجيبات رحمتك وأزامه مغفرتك والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا فرجتها يا أرحم الراحمين ترجمة Allah'tan başka haqiqiy iloh yo'qdir. U to'limi halimdir. Uluq arshining egisi bo'lgan Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Hamda sana olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga xosdir. Ey Alloh, seningdan sening rahmatingga erishtirdigan amalni mag'firatingga muyassar qiladigan tavbini meni har qanday gunohdan saqlashingni butun yaxshiliklarga erishtirishingni va har qanday yomonlikdan omon qilishingni tilayman ey Alloh, mening butun gunohlarimni mag'firat qilgan, barliq qiyinchiliklarimni hal qilib bergan va sening roziliqingga erishishim uchun turtki bo'ladigan har qanday hojatlarimni ravo qilib bergin ey rahim qilg'uvchilarning eng shafqatli bo'lgan Alloh, yuqorqilardan boshqa nafli namozlari ko'pdir jinoza namozi yoki meyit namozi to'rt yuz yetmish sakkizinchi savol jinoza namozi qandoq namoz javob jinoza namozi o'lgan musulmon kishini dafn qilishdan burun o'qiladigan duo xarakterlik namozdir to'rt yuz yetmish to'qqizinchi savol jinoza namozi o'qishning hukmi nima javob musulmon meyitning jinoza namozini o'qish meyitning varislari uchun meyitning haqqi va umumiy musulmonlar uchun farz kifoyadir 480. yuz saksoninchi savol jinoza namozining imomligiga haqli kishilar kimlar javob meyitning jinoza namozini shu shahardagi cho'ng jamining imomi xotiba o'qiydi u bo'lmaganda shu mahalladagi masjidning imomi o'qiydi imom kelmasa meyitning egilari ya'ni otisi yoki o'g'li yoki tog'lardan birasi imom bo'lib jinoza namozini o'qiydi namozi o'qilmaydiganlar to'rt yuz sakson birinchi savol qandoq kishilarning namozi o'qilmaydi javob kofirlarning munofiqlarning jinoyat ustida o'lgan qaroqchilarning islom davlatining adolatli hokimiyatiga qarshi chiqish yo'lida o'lganlarning ota onasidan birasini o'ltirgan qotilning namozi o'qilmaydi Cenaze namozi okuşunun shartlari 482 savol. Janoza namozi o'qishning shartlari qaysilar? Javob. Janoza namozining shartlari tuvandikilar. 1. Meyitning musulmon bo'lishi. 2. Meyitning tirik tug'ilgan bo'lishi. O'lik tug'ilgan yoki vaxt günü tug'ilishdan burun etken ketgan buvoqning namozi o'qilmaydi. 3. Meyit yuyup tozlangan va kepanga elingan bo'lishi. to'rtinchi meyitning qibla tarafga jamoat oldida hozir qilinishi beshinchi meyitning jasadining to'liq hozir qilinishi yoki jasadining ko'proq qismi hech bo'lmaganda beshi bilan yerim badini hozir qilinishi oltinchi meyitning qatnash qurollari yoki kishilarning mursidi bo'lmasligi balki yerga qo'yilishi shartdir jinoza namozining farz va vojiblari to'rt yuz sakson uchinchi savol jinoza namozining farzlari qaysilar javob janoza namozining farzlari işki bo'lib ular birinchi janoza namozining takbirining hammasini to'liq etiş. ikkinchi janoza namozini o'ri turib ado qilish janoza namozining sunnatlari va o'qish kayfiyati to'rt yuz sakson to'rtinchi savol janoza namozining sunnatlari qaysilar qandoq o'qiladi javob janoza namozining sunnatlari monola birinchi meyit mayli er bo'lsin mayli ayol bo'lsin imomning uning köksüge udulinib turishi ikkinchi birinchi takbirdan keyin sana subhanaka allohumma ni o'qish uchinchi ikkinchi takbirdan keyin payg'ambar alayhissalomga allohumma sali ala allohumma barik ala deb durud o'qish to'rtinchi uchinchi takbirdan keyin meyitqa va butun mo'minlarga duo qilib bo'lib ikki tarafga salom berish bilan namozdan chiqish jinoza namozida o'qiladigan duolar to'rt yuz sakson beshinchi savol jinoza namozida qaysi duolar o'qiladi Cevap Cinaza namazı üçün muayyen bir duanı okuş şart emez. Her kim öz tilida özünün bilginici dua kılsı boludu. Cinaza namazda Peygamber aleyhisselam okuğan tövendeki dualarının kaysi birini okuş evzeldir. Birinci. Allahümme gfir lahu ve rahamuhu ve afihi ve afu anhu ve akrim nuzulahu ve vasih mudhalahu والثلج والبرد والنقي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار ترجمة ey alloh uningga mag'firat qilg'in uningga rahim qilg'in uningga omonlik ato qilg'in uni kechirgin uning qarorgohini yaxshi qilg'in qabrsini kang qilg'in oq kiyimini kirlardan poklig'iningdek uni suv qor va muz bilan yuyib xatoliklardan poklig'in uningga dunyodagi uyidan yaxshiroq qarorgoh oilasidan yaxshiroq oila va jo'risidan yaxshiroq jo'ri ato qilg'in uni jannatga kirgizgin uni qabra va dozaq azobidan saqlag'in ikkinchi اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفيه على الإيمان ترجمة ey alloh bizning tirikligimizga o'likligimizga bu namozga kelgan va kelmagan butun dindoshlarimizga kichiklarimizga cho'nglarimizga erlarimizga ayollarimizga mag'firat qilgin ey alloh bizdan kimni hayot qoldirsang uni islom bilan yashatgin bizdan kimni vafot qildirsang uni iymon bilan vafot qildirgin to'rt yuz sakson oltinchi savol janoza namozi nada o'qiladi javob janoza namozi kangri maydonlarda o'qiladi Cenaze namozini masjidning ichida o'qish makruhdir sakratga tushgan odam uchun kılıdığan ishlar 487 savol o'limning haqiqati nima javob o'lim jonning tandan ayrilishi deganlik bo'lib u foniy olam bilan boqiy olam o'ttirisidagi bir ko'rik bu dunyo oxiratning ekinzorligidir bu dunyodagi hayotda iymon va yaxshi amallarni qilganlar oxiratning azobidan qutulib qoladi va hisob berish oson bo'ladi shundoqla jannatlarda kang tasha ne'matlangan holda huzur va halovat ichida mangu qog'uvchilardan bo'ladi ammo hayotini kufri zalolat va gunoh masiyatlar bilan o'tkazganlar oxiratning azobiga duchor bo'g'uvchilardir to'rt yuz sakson sakkizinchi savol birovning sakratga tushib qolganligi qandoq bilinadi javob birovning sakratga tushganligi uning putlarining bo'shib so'zilishi putining muzlashi dimiqining va ichki chekisining qo'rilib qolishidan bilinadi 489. yuz sakson to'qqizinchi savol sakratga tushgan kishi uchun nima qilish kerak javob sakratga tushgan kishi uchun qilinadigan ishlar manalar birinchi sakratga tushgan kishini o'ng yeniga yotqizish va qibliga qaratish ikkinchi sakratga tushgan kishiga la ilaha illallohu muhammadi rasululloh allohdan boshqa iloh ma'budi yo'q muhammad alayhissalom allohning barhaq elchisidir degan shahodat kalimasini talqin qilish ya'ni o'gitish yetqizish payg'ambar alayhissalom sakratki kishilaringlarga la ilaha illalloh degan kalimani talqin qilinglar deb ko'rsatgan imom muslim rivoyat talqin qilish past ovozda shahodat kalimasini o'qish degan ma'nida yana bir hadisda oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lgan kishi jannatga kirishga haqliq bo'ladi deb kelgan imom ahmad abu davud rivoyati ammo hayotida iymon etmagan odamning sakratga tushganda aytgan imoni qabul bo'lmaydi bu xuddi fir'avnning imoniga o'xshash rad qilinadi meyitni dafn qilishdan avval qiladigan ishlar to'rt yuz to'qsoninchi savol meyitni dafn qilishdan avval qiladigan ishlar qaysilar javob meyitni dafn qilishdan avval oldirab qilishga tegishli muhim ishlar uch bo'lib ular birinchi meyitni yuvib kepallash ikkinchi uning qarzlari bo'lsa to'lash uchinchi vasiyatlar bo'lsa o'rindash 491 yuz to'qson birinchi savol meyitning haq huquqlari qaysilar javob meyitning farzandlari va qarindoshlari shundoqla urug' tuqqan yaqin yo'riqlari ustida to'rt haqqi bo'lib bu haqlarni ado qilish meyitning vorislari uchun farzdir ular bir meyitni yuyish kepallab namozni o'qish ikki meyitning jinozasini ko'tirish uch jinozaning orqasidan yurish to'rt meyitni dafn qilish to'rt yuz to'qson ikkinchi savol meyitni kim yuydi javob meyitni yuyishda her cins öz jinsini ya'ni er meyitni er ayol meyitni ayal yuydi Hatta birer er meyitni yuyish uchun Müslüman bir ayal bilan boshqa dindagi bir ardan boshqa hech kim tepilmagan sharoitda ar meyitni yuyish uchun boshqa dindagi ar musulmon ayoldan haqliqdir kepan va uning o'lchimi 493. yuz to'qson uchinchi savol kepan degan nima uning o'lchimi qandoq bo'ladi javob kepan o'lgan kishini yuyib bo'lgandan keyin uningga kiygizilgan maxsus o'lim kiyimidir ar meyitning kepini izar qamis va lifafadan iborat uch parchadan tarkib topadi tuanda bularning tartiblari va o'lchimi birinchi izzar meyitning cho'qqisidan tortib ikki putug'i yetkichilik uzunliqdagi ishton demakdir ikkinchi qamis meyitning bo'yidan ikki putug'i yetkichilik uzunliqdagi ko'nglak demakdir uchinchi lifafa meyitning beshi bilan ikki putini to'liq yo'gab turg'uchilik miqdorida uzun va kang yo'ganchi demakdir izhar bilan qamisga yonchoq yoki tugma bekitilmaydi ayol meyitning kepini besh parchadan tarkib topgan bo'ladi ular izzar qamis yog'liq xirqa va lifofidan iboratdir bularning tartiblari va o'lchimi tuandikicha ayol meyitga kiydiriladigan izzar bilan qamis va ayol meyitni yo'gaydigan lifofining o'lchimi har meyitning izzari bilan qamisi va lifofisiga o'xshash bo'ladi yog'liq ayol meyitning yuzi bilan beshini yo'gab tura oladigan o'lchamdagi kengroq yog'liqdir xirqa ayol meyitning ko'ksining yuqorisidan kindikining ostig'icha bo'lgan o'rniga kiydiriladigan uzun va kangrak xaltadir meyitni kepallash usuli 494. yuz to'qson to'rtinchi savol meyitni kepallash usuli qandoq javob har meyitni kepallashda avval lifafa yeyib selinadi ondin uning ustiga izzar selinadi ondin uningga qamish kiydiriladi ondin ostiga selingan izzar bilan yo'giladi Yügeş meyitinin sol tarafından başlanıp o'ng yanında oqirlashadi Ondan lifafa bilan uning beshining choqqisidan boshlab ikki putining uchilirgacha to'liq yogiladi. Lifafa meyitning bosh tarafi bilan oyoq tarafidan eshib turadi. Jasadning ichilib qolishidan qo'rqsa, kepanning ustidan bog'lab qo'ysa bo'ladi. Meyitning beshiga salla o'rash makruh sanaladi. Ayol meyitni kepanlashda avval lifafa yeyib selanadi, ondan uning ustiga izzar selanadi. Ondan ayol meyit bo'y ikkisining ustiga yotqiziladi. Ondan uningga qamiz kiygiziladi. Ondan beshiga yog'liq tengiladi. Ondan xirqa ko'nglikining ustidan ko'ksiga kiygiziladi. Chechi ikki bo'g'im qilib o'rilgan holda ko'ksiga, ko'nglik ustiga qo'yiladi. Ondan izhar bilan yo'giladi. Uning ustidan lifafi bilan yo'giladi. Meyitni dafn qilish va uning qoidasi 495-savol. Meyitni dafn qilishning hukmi nima? Javob: meyitni dafna qilish farz kifoyadir odam balasini dafna qilish hazrati odam alayhissalom davridan beri davom qilib kelgan bir dini yo'sindir 496 savol meyitni dafna qilishda kechiktirishga bo'lamdi javob meyitni jon uzganidan keyinla darhol yuyib kepallab namozini o'qib dafna qilishga oldirash fazilatli ishdir uni kechiktirish yaxshi emas to'rt savol qabrning o'lchami qandoq bo'ladi javob qabrni normal bo'yliq odamning ko'ksiga kagichilik cho'nqurliqda meyitning bosh oyog'i ozodi turg'uchilik uzunliqda va meyitning bo'yining yermichilik kenglikda ko'lash kifoyadir buning bilan farz ado bo'ladi bu miqdordan texmi cho'nqurroq uzunroq va kengroq ko'lash afzaldir to'rt yuz to'qson sakkizinchi savol meyitni dafna qilish usuli qandoq javob jinoza qabrning qibla tarafida qo'yiladi meyitni lahatga qabrning ichiga elib kirishda qibla tarafdan elib kiriladi meyit lahatga kirgizilib bo'lgandan keyin u o'ng tarafiga yotqizilgan holda yuzi bilan ko'ksi qibliga qartiladi va kepanni bog'lagan yiplar yechib etiladi meyitning o'ngdisiga yetib qolmasligi uchun uning dumbisiga xamxishlardan yoki tuproqdan yo'lab qo'yiladi ayol meyitni lahatga elib kirishda o'zining eri yoki mahram nikohi bog'lanmaydigan tuqqanlardan biri ko'taradi qabra va uningga munosabatlik masalalar 499 savol qabri qanchalik ko'tariladi javob qabri faqat bir g'irish, taxminan 22.5 sm egizlikda ko'tariladi bu kishilarning uning qabri ekanligini bilishi va tunib duo qilishi uchundir 500 savol meyitni qabrsidan yo'tkashga bo'lamdi javob meyit dafna qilinib bo'lgandan keyin uni boshqa mozorga yo'tkash joiz emas islom peshivolari bu masalaga birdek harom deb qaraydi agar dafn qilingan joy boshqalarning tayyorlab qo'ygan yerligi bo'lgan bo'lsa yoki haqsiz elib ilingan yer bo'lsa bu holatda haq egasiga uning yerligining haqqini to'lab uni rozi qiladi meyit qabrdan chiqarilmaydi 501. yuz birinchi savol qabrlarning hurmati qandoq saqlanadi javob qabrlarning hurmatini saqlash tuvandikidek 1. birinchi qabri ustida namoz o'qimaslik uxlamaslik tarat qilmaslik yotmaslik va orom ilish niyati bilan o'ltirmaslik ikkinchi meyitning so'ngaklari tex chirib ketmagan holatda bo'lsa qabrni ochmaslik uchinchi meyitni dəbni qilib bo'lgandan keyin yötkəməslik. to'rtinchi bir qabrga birdan ortiq odamni dafn qilmaslik ammo haqiqiy zaruriyat tepilgan chog'larda bundoq qilishga bo'ladi beshinchi qabristonliqlarga berib o'liklardan mədə so'rash farzand tilash bərkət tilash kasallarga shifolik tilash qatorliq ishlarni qilmaslik Bunda qilgan odam imondan ajraydi besh yuz ikkinchi savol qabrlarni ziyorat qilishning hukmi nima javob qabrlarni ziyorat qilish erlar uchun mustahab ekanligida butun mazhablar birdek ittifoqdir ammo ayollarning qabrlarni ziyorat qilish masalasida mazhablar ixtiloflashgan hanafiy mazhabi bizning mazhabimizga ko'ra qabrlarni ziyorat qilish er va ayol har qandaq musulmon kishi uchun o'xshashli mustahapdir besh yuz uchinchi savol qabrlarni qandoq ziyorat qilish kerak javob qabrlarni ziyorat qilganda buni duoni o'qish yaxshidir assalomu alal ahlil diyari minal mu'minina val muslimina va yarhamullohul mustaqdimina minna val mustaxirina va inna inshaalloh بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ترجمة Allah'ın amallığı bu cayda yatqan mümin musulmonlarga bo'lsin. Bizdan vafot bo'lganlar va hayot qolganlarning hammasiga Alloh rahim qilgay. bizmi alloh xohlagan vaqtda albatta sizlarga qo'shilamiz alloh taolodan bizga va sizlarga omonlik tilayman imom muslim rivoyat 504 savol meyitqa atalgan savoblar ularga yetamdi javob qur'on o'qib sadaqa berib uning savobini meyitqa atash meyitning gunohlari uchun alloh taolodan mag'firat tilash va vakolat bilan qig'ili bo'ladigan zakotga o'xshash iqtisodiy ibodatlarni hajiga o'xshash ham iqtisodiy ham jismoniy ibodatlarni musulmon meyiti uchun o'rindab qo'yish joizdir bu amallarning savobi meyitga yetadi shehid va uni yerlik qo'yish usuli 505 savol shehid degan kim javob shehid Alloh yo'lida g'azat qilib o'ldirilgan kishi demakdir shundaqla qaroqchilar yoki bulonchilar yoki o'g'irlar tarafidan kechida yoki kunduzda o'z uyida qandoqli bir narsa bilan urib o'ldirilgan odammi shehid hisoblanadi ammo shehidlikning eng yuqori martabasi allohning dinini va musulmonlarning diyorlarini qo'g'dash yo'lida o'lishdir 506 savol shehidlar qandoq dafna qilinadi javob shehid bo'lgan kishi yoyilmasdan qonlari surtilmasdan o'z kiyimiga o'rab turib namozi o'qiladi va shu peti dafna qilinadi